Right, uh, good morning, good night, good afternoon, and good evening, wherever you are in the cyber universe. And this morning I want to recite a poem, Ligan Solistum, Ligan Tolistum. Let the light be to me. It is a plea by students to the Department of Education and all the teachers, would you let the light into the educational system. So this is it. Ligan tolstom, Fiche bliain ó shin chuaigh mé suas go dtí an Cathair Mhór, an deatach mór le caint is cadráil a dhéanamh le mac léinn a bhí ag freastal ar taispeántas na heolaithe óga. Chuas thart na an halla mór agus buaileas le mórán daltaí ó chuile áit san tír. Bhíodar ag cur ceist orm. Cén fáth nach raibh mé aimsir m'airbhíocht ar fáil sna scoileanna? Níor chuir mé isteach orthu agus dúirt mé go raibh é ag teacht sin fíor anois, mar tá mé solas a athlasadh lá giorracht an gheimhridh seo. Beimid ag dul amach go dtí Tobar na Molt agus solas a lasadh Is san áit sin. Sin é, go raibh maith agat agus slán.